بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Današnji hadis zabilježio nam je Imam Tirmizi u svom sunenu sa lance prenosilaca vjerodostojnim po, uslovima muslima, rahimahumullah, e, imam nevevi ocijenio je ovaj hadis kao vjerodostojan. A u njemu stoji da je Enes, radijallahu anhu, poslanikov sluga koji je bio uz poslanika sallallahu alaihi veseleme cijeli medinski period, kazao sljedeće. Kane ahavana ala ahdi nebiji sallallahu alaihi veseleme. وكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف فشكى المحترف أخاه للنبي صلى الله عليه وسلم U vrijeme poslanika živjela su dvojica braće, rođena braće. Jedan od njih je dolazio poslaniku na sjela i na slušanje šta poslanik sallallahu alejhi ve sellem radi, šta govori i da uči od poslanika sallallahu alejhi a drugi je radio, bio zanatlija. Pa se zanatlija požalio poslaniku sallallahu alaihi na ovog drugog brata. Kaže, samo ja radim. On samo dolazi kod tebe da sluša šta ti govoriš. Pa mu je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, le'alleke turzaku bihi. Vjerovatno ti obskrba dolazi zbog njega ti imaš posla zato što on dolazi ovdje i sluša znanje. Hadisi kaže imam nevevi vjerodostojan po uslovima muslima. Znači jedan od najvećih stepeni vjerodostojnosti hadisa. Da vidimo ovaj hadis, što ovaj hadis znači, pogotovo je važan za naše vrijeme. To je prvo. Imamo dva čovjeka, dva rođena brata. Jedan krenuo putem znanja, drugi krenuo putem e, zarađivanja i privređivanja i rada. Nikoga od njih dvojice i poslanika Alih Salatu nije ukorio. Svako bira svoj put. Međutim, prijekor poslanika blagi, prijekor došao je kad se ovaj požalio što i ovaj ne radi, pa mu je poslanik Ali to nam objasnio. I ovo treba nama danas da bude povuka, posebno poslodavcima, pa i privatnicima koji toliko žure za imovinom i metkom i sticanjem i radom kao da nikad neće ovo nestati i kao da će gladni ostati ako ne dobiju još više. U stvari radi se o gomilanju, ne o potrebi. A to je da bi obskrbe nisu uvijek ono što je vidljivo. To što ti praviš kuću, to što ti radiš, ustaješ u četiri, to su sve uzroci. Ali ima uzroka obskrbe koje mi ne vidimo, a koji su kod Allaha obskrba da Allah olakša puteve na faki da dođe do tebe. Jedan od tih puteva je traženje znanja. La'alleke tuze bihi Znači, vjerovatno tebi obskrba dolazi zbog njega, što je on tu. Bereke toga. I zbog toga poslodavcima poruka. To što ćete ljudima zabraniti da klanjaju i da izdvoje vrijeme za namaz, smatrajući to nekim gubitkom, otkud znate da upravo ti ljudi neće biti vaš dobitak? Otkud znate da upravo te žene koje su došle sa hijabom, da zarade, da očuvaju svoj čast, da prehrane svoju porodicu na častan i pošten način, da ne podaju svoje tijelo ili da ne prodaju čast i druge stvari, da neće oni biti sebe da vama se olakšaju poslovi koje niste ni sanjali. لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ Zato treba imati uvijek u vidu da obskrba ne dolazi samo sa našim radom. Naš rad, naš trud je uvijek, na kraju krajeva svi ljudi se trude i rade, ali nisu svi bogati. Nekome Allah otvori, nekome Allah ne otvori. Ovaj hadis dokaz da se sa ibadetom otvaraju vrata obskrbe. Bileži se u starim knjigama, nije u našim nego knjigama od Beno da je jedan bračni par došao kod Musale i Salatu Jer nisu više mogli da podnose siromaštvo koje ih je zadesilo. Šta god da krenu, propadne, neće, ne može, ne ide, zatvorila se vrata na fake. I Musa, alaih salatu zamoli Allaha da im otvori na faku. Došli oni, požali se kod vjerovjesnika, on prouči dovu. Međutim, Allah Đelešanu iskuša to dvoje ljudi i kaže bit će im otvoreni putevi obskrbe godinu dana. Ne više. A to dvoje ljudi koji su bili siromašni, ali časni, vjernici, Skontali su i kažu oni, imat ćemo godinu dana obskrbu, hajde da mi to sada iskoristimo, pa da s tom nafakom uradimo od hajra i dobra i sadake i pomaganja bolesni i siromašni, koliko možemo godinu dana, bit će nam za uhar zahireta. Prošlo godinu dana Musa, ali nam da vidi šta je s tim njegovim sljedbenicima. Kad posle godinu dana na faka jednako teče, nije završena nakon godinu dana. Musa a.s. radoznao želeći znati mudrost zašto im je Allah ostavio na fakve i otvorene puteve i posle godinu dana. Pa je dobio objavu. Kaže se o Musa, ja sam im otvorio jedan put na fake, jedna vrata na fake, a oni su sebi svojim dobrim djelima otvorili devet takvih puteva. I ostalo im je posle tih godina dana. Molim Allah da budemo od onih koji slušaju ono što je najljepše i rade ono što je najbolje. vam alaikum.